Caroline Sheridan Norton estis activa angla socia activulo, verquistino cae componistino. Si estis filino del actoro Thomas Sheridan cae la román verquistino Caroline Henrietta Callander. Dec nau iaraja, si geet sigis con George Chapel Norton li igis possedema ezzo, quiu en ebriezzo attacis cae perfortis Carolinen. Si nascis tri beboin mese de tia malfelicia familia etoso, cae aldone si amare batalis pro la tre malbona economia situazio causita de la malsuccessoi de George Kiel advocato. Tiu ci malfelicio eble funcciis kiel sprono al siai creivai occupoi. Pon liberigi siain emozioin, si turni sin al poesio, proso cae musico. Sia unua libro, La malgioioi de Rosalì, estis bone ricevita, baldau sequis aliai titoloi ancau bone acceptitai. Caroline trovis che tiu activado povas anca usolvi sian economian situacion dun si sen dependigas de la perforta etzo. Post nau jaroi da ge etzo, Caroline forlasis sian etzon cae si successis vipteni sin per sia autorgaino. Tamen, George kidnapis la tri infanoin li cagis ilin en Scotlando, accusante Caroline en tribunalo pro am afero. Sub la Angla Juro, en 1836, la infanoi estis lauleggia posedaggio de la patro. La accuso pri adulto ne estis provita, sed si daure restis sen siei infanoi cae sia socia reputatio estis ruinigita. Ancora upli, la eso antau tribunaloi successe postulis ainan monon cium Caroline Gainus alla vendado de siei libroi au cantante. Ciel resulto, la carriero de Caroline deturnigis for de la artoi al scribado de textoi cae pamfletoi por defendi sia in raitoin. Si igis cefa activulo en intensa campagno pri la infan prisorga causo, quiu includis leteron al regino Vittorio. Sia campagno successis. Dum la daudo de plura iaroi, sia i clopodoi, cune cun la movado por la virina i raitoi, atingis la aprobon de la Parlamento de tri cefai legioi. La legio pri infana prisorgado, aprobita in 1839, quiu donis al disigitai au divorcitai etzinoi raiton al siai infanoi. Caroline ancau scribis cae agitadis en subteno de la propono pri la leggio de ex geetsigio, quiu estis aprovita en 1857, cae ancau pri la leggio rilate a la posedajoi de la exiginta virinoi aprovita en 1870. La pentristo Daniel MacLeish estis comisiita por verki mur en la lor chambro. Por la fresco pri justezo, li electis Caroline Norton, kiel faman personon victimo de maljustezo. Caroline modelis por tiu ci fresco, kiu estis finita en 1849. Se Caroline Norton estis grava verkistino cae grava socia activulo, sia rilato cu la ballad componajo ne estis mal grava. Si havis grandan successum cum sia hispana balado Juanita componita cae verkita de shimem. Gi igis la unua balado de virina cant verkisto se temas pri atingi massivan vendon. Juanita definitive estas angla ballado cun exota tuŝo de hispana melodio kaj texto. Pseudo hispana muziko ornamas eĉ la postludon, kiu enhavas imiton de la martelita in notoi oftai en guitar musico. Quelcae el sciei cantoi clare reflecta sciei propra in zorgoin, exemple, lamento de la patrino. Aliei reflectas ilin oblique, kiel la diavo de la arabo, kiu temas pri dolora apartigo. Lau B. Scott, la gravezzo de Caroline Norton en la historio de la salona balado, estas que si donis exemplon al aliai virinoi daure productante sian proprem canzonoin. Farante tion, si ne nur pavimis la voion pol Clary Bell cae Maria Lindsay, sed ancau pli bonigis la statuson de virinoi interesitai pri componado de populara musico.